بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد leo hii usiku wa tarehe mbili Safar katika mwaka wa 1446 Hijiria ambao ni usiku wa tarehe sita mwezi wa nane mwaka wa 2024 miladia kabla ya kuanza darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim tutakuwa na maneno machache yanayohusiana na msingi madhubuti wa da'wa yetu da'wa ya ahli sunnah wal jamaa ad-da'wah as-salafiyyah المبارك msingi uliokitwa na maimamu wakubwa tangu hapo zamani kwamba inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum kwamba hii elimu hii ilmu tunaisoma hii alilmu shar'i ni dini hivyo basi tazameni kutoka kwa nani mtaichukua dini yenu tukipewa tahadhari kwamba ilmu ya dini haichukuliwi kutoka kwa yoyote ni lazima kufanyike mchujo katika jambo hili na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih hadi ikadhihiri haki na ikabainika batil kukapatikana tamayuz upambanuzi baina ya haki na batil kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala siku zote tumehimizwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tupambanue na tusichanganye baina ya haki na batil kama wanavyofanya mayahudi na manasara wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun ta wala msiichanganye haki na batil na wala msiifiche haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua Allah subhanahu wa ta'ala katika shani yake ni tamyiz liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وتمييز na tamayuz ni jambo kubwa linaloumiza watu wa bid'a kwa sababu watu wa bid'a waddu law tudhinu fayudhinun hili ndio nalitaka wao lakini kuwapambanua wajulikane kwamba hawa ndio watu wa haki na hawa ndio watu wa batil kwao hilo ni maangamivu na Qur'ani imekuja kupambanua na kubainisha وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين na kama hivyo sisi tunazipambanua aya ili zibainike njia za watu waovu kwa miongoni mwa namna ya kujipambanua na watu waovu wenzia washirikina waliyahudi wan nasara mayahudi manasara أهل البدع ووت من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية ومن جرى مجراهم na wale wote waliopita katika mapito yao kujipambanua na wao ni jambo la wajibu watu kujiweka mbali na makundi hayo ya mushirikini na mayahudi na manasara na watu wa bid'a bid'a ambazo ni mukaffira na ghairu mukaffira kufanya hivyo ndio manhaji ya ahli sunnah wal jamaa ndio manhaji ya salafu salih sitaki kurefusha maneno hivi karibuni kama mnavyofahamu katika mitandao huko kwenye sehemu mbalimbali watu huzungumza maneno na vingine wanadhaniwa kwamba ni watu wataalamu wenye elimu. Kwa kuwahurumia Waislamu sisi uh, tuna wajibu wakati mwingine wa kufafanua na kuelezea watu kwamba hii ni batil, ihdharu, na kuinyamazia batil ni jambo baya lisilofaa, na ni katika mambo ambayo yamefanya bid'a ikue lakini pia si kila anayesema anastahiki kujibiwa kuna wengine majibu yao ni kuwanyamazia na hili mnalijua katika utaratibu wetu sisi hapa watu wengi wanazungumza wanajaribu kushambulia na pengine wakawataja majina hasa wakaitaja maahad wakatutaja sisi binafsi kwamba watujibu watufanye hivi sisi tunawanyamazia kwanza mimi siwasikilizi kabisa ukisikia namsikiliza mtu ujue nataka kumjibu kwa sababu watu wa kusikiliza wapo utamsikiliza bin Uthaymeen al fawzan al-Albani Ibn Baz imma wanaofahamika katika imma ahli sunna wal jamaa ambao maneno yao yametangana nitasikiliza nipata faida si kila mtu anasikiliza kwa sababu wakati hautoshi sikwambii afrahu almu'tazila vifaranga vya mu'tazila watoto wadogo au wengine ambao tunajua kwamba hivyo katika mambo ya kielimu, hawezi kukupa faida yani, kwa ufupi. Huwa tunawapuuzia mara nyingi kuwasikiliza kabisa, tufanya kuambiwa tu, bwana fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Kwa hiyo pia si kila mtu ajibiwa, na huu ndio utaratibu wa sawasawa. Amkalia kimya tu, jambo lake laisha au anaweza kujibiwa na mtu marika yake ikiwa wake umekithiri atajibiwa na mtu ambaye ni marika yake sawa naye katika umri na mfano wa haya na Allah walipikia la kheri baadhi ya ikhwa ambao wanalisimamia hili wakawajibu baadhi ya munharifin kwa hoja na dalili wakatekeleza faradhi ya kifaya lakini wengine si wa kunyamaziwa maziwa lakini si kwa kile wanalolisema pia na mingine yana athar na miongoni mwa hao ni bwana mmoja maarufu niliwahi kumfanyia raddi hapa akiitwa Dr. Islam Dr. Islam wa, wa Mombasa Kenya huyu bwana ni hizbiyun mutasattir mulabbis ni mtu hizbi anayejificha kwenye jina la salafia na akiwaghuri watu sana na hili hasa mara nyingi utamsikia akimnukuu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen hata Ibn Uthaymeen mwenyewe kasema kisha anukuu maneno ah, ya Ibn Uthaymeen ambayo yeye hakuyaelewa au kayaelewa lakini ameamua kuyapindisha lakini lengo ni kuwadanganya wale watu wanaomsikiliza mimi najua kwamba shabab wa ahli sunnati waljamaa wanaoishi katika marakiz ahli sunnati waljamaa wanaojua uongo wake lakini shida ni wale ambao huenda kuhudhuria kwenye darasa kama kwa njia za mawaidha hivi ghairu muassalin ni watu ambao hawajajengwa katika misingi ya ilmu watu maofisini na wengineo ambao wao hawataki kujishughulisha na ilmu kwa kusoma hasa kazi yao kusikiliza hawa ndio wanaowaumiza hawa na yeye anajua kwamba anawaumiza watu wa aina gani tulabul ilmi hawataumia kwa sababu wanajua misingi ya ahli sunna wal jamaa na wanajua wapi wachukue ilmu sasa kuna kipindi alikuja Tanga hapa akishirikiana na mahizbi wa Tanga kina Salim Abdurrahim Barahiani na wenzao akaja akazungumza maneno ya talbis akatoa fatwa na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen tukamjibu sisi tukamweka sawa kuna maswali nilimuuliza moja katika maswali hayo yeye anapozungumza na wenzake katika mahizbi alhizbiyun kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu salaf ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen ameielezea hizbu salafi hii akataja sifa zao na maelezo yao na akataja lifatwa Ibn Uthaymeen maneno yake ambayo yapo katika sharhi al-arba'in an-nawawiyya mimi nikamuuliza swali ikiwa huyu Sheikh Ibn Uthaymeen anajua na anaeleza kwamba kuna hizbu inaitwa hizbu as-salaf na watu watakiwa wawe salafiyun katika tariqa as-salaf wasifuate hizbu lakini huyu Ibn Uthaymeen huyu rahimahullah ndiye aliyemkaribisha Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kwenye markazi yake Sheikh Rabi akafanya muhadhara akazungumza aliyozungumza mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen kisha akaja Sheikh Ibn Uthaymeen akamfanyia tazkia kwamba huyu Sheikh Rabi yuko katika manhaji ya salaf na sio ile hizbi ya salaf yuko ni manhaji yake manhaji ya salaf na nyinyi mwasema kwamba hiyo hizbu salaf imeasisiwa na Rabiul Madkhali na Muhammad Aman al-Jami sasa huyu Ibn Uthaymeen huyu kashamtoa Sheikh Rabii nyinyi mwamuingizaje huyu hawa hizbu salaf watafuteni sasa kama sio Rabii ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala الشيخ العالم العلامه إمام جرح والتعديل إمام الجرح والتعديل كما نقسم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى na maneno haya mahizbi hawezi kuyatamka hata siku moja kwa sababu yanawaumiza wao hayako katika salihi yao hayawapi faida wao wao watakaozungumza upande mwingine upande wa fikra zinazoongozwa na masururi za kuwafanyia taani ulama wa ahli sunnah wal jamaa na kuwafanyia nafsi kuwabeza kwa hiyo nikampa muda nikamwambia nakupa mwezi mmoja ujibu akakaa kimya muda gani ushapita sasa ha? zaidi ya miaka zaidi ya mwaka mmoja kakaa kimya hawezi jibu wallahi wa billah daktari Islam hawezi jibu kitu kama hicho kwa sababu hana majibu katika majibu ya kiilmu hana huyo anakwepa hivi hivi huyo anaingia jambo jingine sasa amezungumza jambo jingine ambalo ni kinyume na msingi tunaofahamu sisi msingi wa kiilmu unaozungumzia masala ya kuchukua ilmu kwamba muislamu ahli sunna as-sunniyu salafiyu atakiwa achukue ilmu kutoka kwa ahli sunna wal jamaa kutoka kwa maulama wa ahli sunna wal jamaa na haifai kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a na wazushi watu waovu haifai kuchukua ilmu kutoka kwao huu ni msingi madhubuti ambao umekitwa na wanazuoni sasa yeye akataka kuhalalisha kwamba yafaa kuchukua ilmu na kusoma ilmu kwa mtu yoyote bali yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa sheitani haya ameyasema wazi yapo kwa youtube yafaa kuchukua ilmu hata kutoka kwa sheitani sasa ingekuwa maneno haya akayazungumza yeye kama msimamo wake tu tungesema ah, tumwache na msimamo wake wa batil pengine ndivyo alivyolelewa katika marakiz alizosoma labda hakupita katika marakiz ahli sunna salafiyun zilizosimamiwa na ulama wa salafia kwa hiyo mazingira yamemuathiri tungemwacha na maneno yake lakini kibaya sasa anawasingizia wanawazuoni kwa sababu katika maneno yake ambayo mimi namnukuu na pengine watakaotoa maneno haya wataweka maneno yake yasikike nimemnukuu harfiyan anasema bal Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala tungekuwa na wakati pia leo tuongee wasikiliza kilipu yake nyingine na inayozungumzia masuala haya ameulizwa Ibn Uthaymeen kuhusu je hal antafi nisikilize darasa ya fulan au ya fulan au ya fulan Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema khudh al-ilm والحكمة والفائدة من كل ما من يصلح الأخذ منه lizingatie hilo neno bali yeye anaendelea daktari Islam bali yeye amekwenda mbele zaidi bali yeye amekwenda mbele zaidi Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema ikiwa Abu Huraira radhiyallahu anhu mtume alayhi salatu wasalam amemfanyia iqrar ya kwamba amechukua amechukua ilmu kutoka kwa man shaytan amechukua ilmu kutoka kwa shaytan akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub yani ashaytan shaytani kamfunza Abu Huraira shaytani alimfunza Abu Huraira ilmu tume alayhi salam akamwambia sadaqaka hayo maneno aliyokuambia shetani ni maneno ya ukweli wa kadhub ingawa yeye mwenyewe huyo ni mrongo yani shetani huyo shetani kutokana na kisa hichi ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anauliza sasa ikiwa tume alayhi salatu wasalam ameleta kwa iqrar ya kwamba yajuzu akhdh alilm min ash-shaytan fama baluk bil insan hadha kalamu rahimahullah ta'ala si maneno yangu mimi kisha akasema hadha kalamu eh daktari anasema sio maneno yangu mimi si maneno yangu mimi kwamba Sheikh bin Uthaymeen anasema inajuzu kuchukua ilmu kutoka kwa sheitani basi vipi hali ya, ya mwanadamu si maneno yangu mimi ingia ndani ya mtandao youtube uandike ibn Uthaymeen na hadithi abu Huraira utamsikia wewe mwenyewe wewe mwenyewe ukasikiliza amesemaje akasema hivyo bila shaka kuna vitu umevigundua hapo kwamba yeye ataka kusema kutuambia sisi na kuwaambia wale wanaomsikiliza ambao muadhamuhum si tulabu ilm kwamba Ibn Uthaymeen anajuzisha watu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu yoyote ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa sheitani basi vipi asiyekuwa sheitani shetani ndio anaongoza watu wote katika ukafiri na uovu sawa na yeye ndio ndio imamu wao yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir kwa watu wote watakaoelekea motoni na njia ya motoni imamu wao ni shaitani sasa ikiwa yafaa kuchukua ilmu kutoka kwake na Abu Huraira amesoma kwake katika mashekhe wa Abu Huraira ni shaitani amesoma kwake amechukua ilmu sasa ikiwa Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa shaitani vipi hali ya mwanadamu tujalie mwanadamu huyu ni yahudi au mnasara au ni, ni, ni, ni, ni mtu wa dini nyingine isiyokuwa Uislamu au mubtadi kama jahmi mu'tazili qadari sufi hawana neno hawa wote hawa wako chini ya shaitani rafidhi khariji mfahamu kwa hiyo ikiwa yafaa kuchukua kutoka kwa shaitani je hawa vinyangarika vya sheitani kuna ubaya gani ndio atujengia msingi huu lakini hapa yote haya ni kwamba ataka kuwaambia watu sio mchukue elimu kwa sheitani msiwasikilize watu wanaowaambia kwamba msiende kusoma kwa mahizbi hakuna ubaya nendeni mkasome njooni kwa hiyo haya maneno yote amefikia ame, kuyasema ili kutaka kufungua milango watu wamsikilize yeye hata kama ana milahadhat hata kama ana kadha ana kadha ana hivi ana vile basi yeye si mbaya kuliko sheitani sasa mimi nina nukta kadhaa hapa za mjadala na yeye na nitakuwa na maswali nitamwachia hapa alafu tuendelee na darasa yetu ikiwa wakati utaturuhusu kuendelea kwanza mimi napinga katika jidal adabu albahthi walmunadhara mtu anapoleta maneno yake kwanza uyaangalie ni kweli yamethibiti au hayajathibiti yakiwa yamethibiti tuangalie mjadala katika muktadha yale maneno yaliyomo je kile anachokidai kimo au hakimu lakini njia ya pili kama hayakuthibiti lazima yabainishwe kwamba hayakuthibiti sasa katika moja mambo ya msingi sana ni nukta hiyo دكتور اسلام فليتق الله ربه amuogope Allah mula wake innal kadhiba yahdi ila alfujur urongo unapelekea katika fujur wa innal fujura yahdi ila nar na fujur inapelekea motoni na hakuna jambo baya kabisa kama iftirau alkadhib ala alulama kuwazulia uongo wanawazuoni ni jambo baya sana sasa nataka kumwambia kwamba hakuna mahali popote Sheikh Ibn Uthaymeen aliporuhusu suala la watu kusoma ilmu au kuchukua ilmu kutoka kwa Iblis au kutoka kwa Sheitani, hakuna mahali popote, si katika maandishi yake wala si katika sauti zake, hakuna hiyo maneno si khudhi alilma walhikmata walfaidata min kulli man yaslu. am maneno yako hayo, maneno umeyatunga kumzulia Ibn Uthaymeen. Sasa kaa wewe na vijana wenzako na wazee wako mpekue na wapa mwezi mmoja kama hautoshi nitaongeza wa pili alafu mje mtuonyeshe mahali gani Ibn Uthaymeen amesema maneno haya lakini alkadhib la yaslih la yanfa urongo hufai bwana lakini bilaksi kwa sababu yeye amesema nenda kwa YouTube kule utaona ukiandika Ibn Uthaymeen na hadithi ya Abu Hurairah ziko maqtaa mbili za Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na zote Ibn Uthaymeen amefafanua suala la kutokufaa kuchukua ilmu kutoka kwa kwa wazushi na watu waovu kifungua kwa YouTube kule maneno yako wazi wewe andika tu قصة أبي هريرة مع ابن عثيمين أو ابن عثيمين مع قصة أبي هريرة زيكو مقطع mbili fupi fupi nawaambia طلاب العلم nendeni mkaufichua urongo wa nani wa daktari Islam kasikiliza lakini kuna kitabu hiki chaitwa sharhu hilyati talib alilm sharhu hilyati talib alilm كتاب حلية طالب العلم لشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد شرحياك كتاب كما شرحيش من الشيخ محمد بن صالح العثيمين نهيني شابا ينكوزنغتيوة شابا مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية نولي جابيش كتابه هيك هو منداني ابن عثيمين أنا شرحيش منين يا شيخ بكر أبو زيد rahmatullahi alayhima kuhusu kuchukua ilmu kutoka kwa mtu wa bid'a Sheikh Bakri anaeleza katika ukurasa wa 140 kwenye ukurasa wa 140 kabla ukurasa wa 140 kwenye ukurasa wa 137 kianzia hapo itakuwa ni bora zaidi anasema faya ayuha talib idha kunta fi saati wal ikhtiyar fala ta'khudh an mubtadi'in ewe talibi ilmu ukiwa katika hali ya ukunjufu na hali ya khiari usichukue yani usichukue ilmu kutoka kwa mzushi rafidhiyin mshia au kharijiyin au katika makhawarij au murjiin au qadariyin au wa hakala wala usitume kutoka kwa murji wala qadari wala quburi sufi quburi usichukue kutoka kwake wahakadha fa innaka lan tablugha mablagha ar-rijal kwa sababu wewe katu hutaweza kufikia mahali walipofikia wanaume صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله صحيح النظر تقف الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعهم kwa sababu wewe hutaweza kufikia walipofikia hao ikawa wewe ni mtu sahihi katika itikadi katika dini mtu madhubuti katika mafungamano yako na Allah mwenye tafakuri iliyo sahihi ukawa unaweza kufuata athar isipokuwa kwa kuwakata na kuwatenga na kuwagura watu wa bid'a na kuzigura bid'a zao wa kutubu walitisami wal bisunna na vitabu vya siyari na kushikamana na sunna hafilatun biijhazi ahli sunnati ala albid'a vimesheheni kuwatopeza na kuwakandamiza ahli sunna kuwakandamiza watu wa bid'a wa munabadhati almubtadi'a na kuwatupilia mbali wazushi walibtiad anhum na kukaa mbali nao kama yabtaidu salimu ani ajrabi almarid kama vile anavyokaa mbali mtu aliyesalimika aliyemzima sahiha alafia anavyokaa mbali na mwenye ukurutu aliyemgonjwa al-ajrab mpaka mwisho wa maneno yake sasa hapa chini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno hebu yasikilizeni